watu ambao hatuamrishwi na wala hatukatazwi bali Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mtume sallallahu alayhi wasallam akatulazimisha kumtii na kumfuata yule ambaye atakayemtii mtume na akamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam basi huyo ataingia peponi na yule ambaye ataasi na akaenda kinyume na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa ameangamia na kuingia motoni na Allah akatuwekea mifano ndani ya Qur'an, na miongoni mwa mifano hiyo kwa wale waliopelekewa mitume, akasema Allah azza wa jalla, inna arsalna ilaykum rasulan, hakika tumekuleteni mtume, kama arsalna ila fir'auna rasula, kama tulivyowapelekea Firauni na watu wake mtume faasa firaun rasul firauni akamuasi mtume aliyepelekewa naye si mwingine ni nabiullahi Musa alayhi salam akamwasi hakumfuata na wala hakumtii na wala hakuyasikiliza maneno yake na kuyakubali kilichotokea Allah anasema tulimkamata mkamato mkali wa adhabu tukamwadhibu. Amemtolea mfano Firauni, mtu ambaye Allah alimpa katika neema za dunia, akampa ufalme mkubwa, akampa jeshi lenye uwezo, akampa mali, lakini akampa raia wenye mali pia na wenye maarifa, akapewa namna mbalimbali za mapambo ya dunia ambavyo wewe Muislamu ndugu yangu hujapewa, lakini huyo aliyekuwa amekushinda kwa hali zote za maisha za dunia alipomuasi Mtume, neema na mali na madaraka aliyokuwa amepewa na Allah haikumsaidia kitu. Aliangamizwa na aliadhibiwa. Na wewe utakapoasi, ukapuuza, ukaenda kinyume na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam yatakupata yaliyompata Firaun, na mwenye akili ni yule anawaidhika kwa yale yanayomkuta mwenzie. Faqad rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه amepokea hadithi ya Abdullah amepokea hadithi ya Imam al-Bukhari kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia Madina faraa al-yahuda tasumu yawm ashura akawaona mayahudi wanafunga siku ya ashura faqala ma hadha mtume sallallahu alayhi wasallam akawauliza siku gani hii mnaifunga nyewe qalu hadha yaumu salih wakamwambia hii ni siku njema hii ni siku tukufu hadha yaumun najja Allahu bani Israila min aduwihim, hii ni siku ambayo Allah aliwaokoa bani Israila kutokamana na shari za adui yao faswamahu Musa, akaifunga siku hii Musa alayhi salam qala النبي صلى الله عليه وسلم mtume akasema kuambia wale mayahudi fa ana ahqqu bi Musa minkum mimi nina haki zaidi kwa Musa kulikoni nyinyi faswamahu akaifunga siku hiyo mtume صلى الله عليه وسلم waamara bisiyamihi na akawaamrisha watu wafunge mayahudi waliokuwa na Musa walikuwa ni mayahudi waislamu na walipozifuata sheria za Musa Allah tabaraka wa taala aliwanusuru na mengi miongoni mwa yale yaliyowanusuru ni kumwangamiza adui yao Firauni na habari za Firauni zimejaa ndani ya Qur'ani, ujeuri wake, kibri yake na mengi aliyokuwa akiyafanya. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani, wajawazna bibani israila albahra, tuliwavusha wana wa Israeli baharini. Ni huu muujiza wa wazi walioshuhudia wana wa Israeli bahari ikapasuka zikatoka njia kumi na mbili na wao wakapita katika bahari hiyo faatbaahum firaun wa junuduhu dhulman wa udwa firauni na jeshi lake wakawafata bani israila kwa dhulma na uadui waisraeli hawakuwa na kosa kwa firauni lakini kosa lao lilikuwa ni kumwacha firauni na kumfuata musa Firauni akaghadhibika na akaazimia kuwaua kwa sababu walikuwa kwenye haki. Allah aliwanusuru pamoja na mtume wake, kama alivyosema Allah, inna lanansuru rusulana walladhina amanu maah fi lhayati dunya wa yawma yaqumu ashhad. Ni ahadi ya Allah kuwaahidi nusra mitume wake na wale waliowafuata mitume katika shari za aina yoyote pasina kujali wana maandalizi gani ya kupambana na adui yao. Wana wa Israeli hawakuwa na silaha ya kupigana na Firauni, silaha madia inayoweza kuonekana, lakini walikuwa na silaha ya imani kwa kumwamini Musa na kumfuata Musa, ikawa sababu ya wao wakasalimika hata idha adrakahu lgharq, Firauni alipokuwa amezingirwa sasa kwenye bahari, ameshaingia yeye na jeshi lake, Allah subhanahu wa ta'ala alimuangamiza Firauni na jeshi lake. Sababu ya kuangamizwa, alimuasi mtume aliyepelekewa, aliyekataa mafundisho ya mtume aliyetumwa. Sababu ya kuangamizwa ingetosha wakati Firaun anawaua wana wa Israeli watoto wa kiume na kuwaacha hai watoto wa kike, ingetosha kwa damu zile Allah akamwangamiza, lakini hapana. Allah akampelekea mtume aende akamnasifu, aende akamweleze yeye ni nani na hapa duniani amekuja kufanya nini, nini wajibu wake baina yake na Mola wake aliyemuumba. Lakini Firaun alitakabbar alidharau akaona hakuna maana akamuasi mtume yakampata yaliyompata Firauni alipoona yuko katika hatua za mwisho anaangamia na hakuna msaada mwingine alisema amantu billadhi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin nimeamini nimemwamini Allah yule ambaye wana wa Israeli wamemwamini na mimi nimemwamini, na kuanzia sasa mimi nitakuwa mnyenyekevu, mtiifu. Imani yake haikumsaidia kitu, kwa sababu wakati wa kufa umefika. Usisubiri akakufika yaliyomfika Farao. Wakati unaambiwa haya ni makosa, yaacha Kuwa mwepesi wa kuelewa, yaacha. Wanaokwambia sio kwamba wanakuonea wivu, bali wanakuonea huruma jitihada kubwa unazozitoa katika bid'a na munkarat haziwezi kukusaidia, zitakuangamiza. Na Allah akamwambia Firaun, alana waqad asaita qabla, sasa ndo wakubali, sasa ndo unaelewa, na huko mwanzo ulishaasi, haukutaka kuelewa, haukutaka kukubali. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya, leo huu mwili wako tutauokoa baharini watu wakuone yule kiumbe aliyekuwa jeuri fidhuli fisadi ndiyo huyu yamemkuta yaliyomkuta awe ni fundisho kwa wengine watakaokuja nyuma yake na waliokuja nyuma yao na sisi tumo lazima tujifunze kwa yale waliojifunza waliotangulia wa inna kathira min an-nas an ayatina la ghafilun hakika watu wengi katika ishara zilizoweka Allah wameghafilika nazo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ayuha almuslimuna ibadallah enyi waislamu waja wa Allah فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه amepokea hadithi al-Imam al-Bukhari kutoka Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anasema kana yauma ashura ilikuwa siku ya ashura siku ambayo tumeiona katika hadithi ya nyuma siku ya kumi ya mwezi muharram siku ambayo Musa aliokolewa na banu Israila waliokolewa na adui yao firaun na Musa akafunga mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala sasa anasema kana yaumu ashura, ilikuwa siku ya Ashura, tauduhu lyahuda ida, mayahudi wanaifanya kuwa ni siku ya sikukuu, ni siku ya sherehe. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, fasumu antum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia Waislamu, nyinyi fungeni, nyinyi msisherehekee sasa leo katika zama hizi tulizo nazo, kuna watu wanafanya sherehe ya Ashura, kupiga madufu, kupika vyakula, kukaa misikitini, kusomeana vitu mbalimbali na kusoma dua mbalimbali, kuhitimisha warehemu waliokufa, mambo mengi wanayafanya. Halafu wakiamka siku ya kumi wataamka na saumu na haya mambo hakuyafundisha mtume sallallahu alaihi wasallam sio siku ya furaha kwetu sisi ni siku ya kufunga sio siku ya idi kwetu sisi ni siku ya kufunga na wengine wakaifanya ni siku ya huzuni marawafidha alaihim min allahi ma yastahiqun watapiga makofi katika miili yao watachana nguo zao watapiga mayowe watamlilia Husein, na ni vilio vya uongo. Haya sisi hatuyafanyi, cha kufanya sisi ni kufunga kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wajibu wa Muislamu katika haya maisha, tambua kwamba tukio la Ashura lina mafundisho mengi sana kwako wewe, na katika hayo mafundisho mimi nimekuchagulia moja. Kilichompelekea Firauni kuangamizwa ni kumwasi mtume wake, ni kumwasi mtume wake, kudharau mafundisho ya mtume wake, kujiweka mbali na mwongozo wa mtume wake. Na wewe mtume wako ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqad rawa al-Imam Ahmad wa ghayru min hadithi Jabir ibn Abdillah, asema Jabir جاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم بنسخه من التوراة عمر alikuja kwa mtume na nuskha ya Taurat Taurati ni kitabu min kutubi samawia katika vitabu vya mbinguni aliteremshiwa Musa alayhi salam فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة عمر akasema mtume hii nuskha ya Taurat فسكت mtume akanyamaza hakumjibu Umar فجعل عمر يقرأ عمر يكان تكون صوم تورات مليم تومي صلى الله عليه وسلم ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير يوسو ومتومي ونبدلك فاسيرا أنا صومي وتورات أنا كسريك متومي صلى الله عليه وسلم أنا يصوم أنا عمر ننيم نمي ونناني عمر فقال أبو بكر رضي الله عنه بكر يكسيمه فكلتك الثواكب أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم umeangamia Umar huoni hali ya uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam Umar akainua uso wake akamwangalia mtume amekasirika kitu gani kimemkasirisha amesomewa Taurati kwani Taurati ni kitabu gani ni kitabu cha mbinguni na Qur'ani ni kitabu cha mbinguni kwa nini anakasirika mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipoona mtume amekasirika faqala akasema radiyallahu anhu radina billahi rabba tumeridhia Allah ndiyo mola wetu wa bilislami dina tumeridhia uislamu ndiyo dini yetu wa bimuhammadin sallallahu alayhi wasallam nabia na muhammadin sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wetu hatuna mwingine hatuna mwingine anaomba radhi, anakiri makosa yake, amemuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsomea Taurati. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninamuwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake. Lau badaa lakum Musa haya, lau kama Musa angalitokea yuko hai mbele yenu akaja musa hapa mwenyewe kalimullah fattaba'tumuhu na nyinyi mkamfuata Musa wataraktumuni mkaniacha mimi mtume wenu sallallahu alaihi wasallam la dhalaltum an sawa'i sabil basi mtakuwa mmepotea katika njia ya sawa mkimfuata Musa alayhi salam mkamwacha Muhammad sallallahu alayhi wasallam mmepotea njia ya sawa. Wasemaje ukimpata shekhe wako wa mtaa? Wasemaje ukimpata mzee wako? Wasemaje ukiwafata wale ambao wanasimamia munkarati na bid'a? Ikiwa ukimfuata Musa ukamwacha Muhammad, umepotea. Maana yake rejea na uwe makini, na dini yako ina thamani na uhai wako ni ghali. Tumia nafasi yako vizuri lazimiana na maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali mtume akamalizia akawaambia walau kana hayya lau Musa mwenyewe angelikuwa hai wa adraka nubuwati alafu akaudiriki mtume wangu yani mimi nimeletwa kama mtume na Musa alayhi salam yuko hai duniani nitabani yeye pia angenifuata mimi Musa angenifuata mimi wewe muislamu ulioneemeshwa na Allah akakuchagua ni katika waislamu halafu waelezwa habari za mtume sallallahu alaihi wasallam nafsi yako inapata uzito jue una hatari kwenye maisha ingia kwenye jahazi ya sunna na uipende sunna na uyafanyie kazi mafundisho ya sunna hayawi isipokuwa ni baraka kwenye maisha yako na ni nusra ya Allah kwako na ni ulinzi wa Allah kwako na mengi aliyazungumza mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya faida za watu kulazimiana na mafundisho ya mtume ikiwa firauni alimuasi Musa kaangamia na wewe ukimuasi Muhammad utaangamia lazima tuziokoe nafsi zetu na maangamio ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara enyi mloamini ziokoeni nafsi zenu na familia zenu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna salama kukaa nje ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo Mtume alifunga yauma Ashura na aliwaambia Waislamu wafunge yauma Ashura, na aliwaambia katika hadithi nyingine, akibakia katika mwaka ujao atafunga tisa na kumi, na hivyo watu wafunge kukhalifu Mayahudi wayahudi walifunga siku moja, basi wewe usifunge siku moja. Kama hukuweza kufunga leo, utafunga leo. Hukuweza kufunga leo, utafunga kesho na kesho kutwa, na kama umefunga leo, basi utafunga leo na kesho. Na hata wakasema baadhi ya wanachuoni kufunga siku tatu, kwa maana kufunga leo ukafunga na kesho na kesho kutwa, zote ni aula. Almuhimu, Ashura siyo siku ya Idi na Ashura siyo siku ya huzuni, bali Ashura ni siku ya ibada na kuongeza mulazamatu sunna kuongeza jitihada na bidii ya kulazimiana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله